Fógra 1. Seo fógra ó Ospidéal Ginearálta Chiarraí i gCill Áirne. Mar gheall ar an bhfliú, tá cosc ar chuairteoirí go dtí an t-ospidéal. Tá cead ag tuismitheoirí a bhfuil páistí acu san ospidéal cuairt a thabhairt orthu ach iarrtar orthu a lámha a ní nuair a shroiseann siad an t-ospidéal. Tá an fliú ag scaipeadh go forleathan anois agus is baol d'othair atá tinn é. Cé go bhfuair a lán daoine an vacsaín fliú i mbliana, d'admhaigh an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, a chuir an vacsaín ar fáil do thíortha an domhain, nach bhfuil an vacsaín éifeachtach toisc cineál eile fliú a bheith ann i mbliana. Dúirt Príomhfheidhmeannach an ospidéil, Ríona Ní Mhurchú, go leanfaidh an cosc go dtí an deireadh seachtaine ar a luaithe.